Ingmar Bergman Centiara Ciam oni demandas min, kiu estas la filmo kiu plei forte impreses vin en via tuta vivo, mi neniam hesitas. Persona de Ingmar Bergman. Cae dua plei impresa filmo? Mi respondas, la sepa sigelo de Ingmar Bergman. Cae tria? sovagiai fragoi de Ingmar Bergman. Nu, la eventuala demandinto generale interrompas la serion post la tria respondo. Comence mi attentigu che mi usas en citiu articolo la titoloin de la concernai filmoi tiel kiel ili estis publicigitai en Brasilo. Eble en aliei landoi ili ricevis aliaen titoloin. La genia Ingmar Bergman facte definis mian guston pri la kino arto. Neniu usis la kinan lingvajon tiel precise, estetike, poesie, cae subtile, ciel tiu sveda filmisto. En cetiu iaro 2010, la tutta mondo rememoras lin cent iaroin post lia nascigio en Uppsala, Sveduio eventoi ocasas cie por omagi lin. En San Paolo, Brasilo, oni proponas alla publico serion da filmo presentoi el lia vasta vercaro per versioi tutte restauritai. Crome, Faculloi malfermis curson pri liei filmoi. Bergman estis effective pensinstiga autoro, cun personetso tute aparta. Li havis originalan regardon alla vivo cae alla mondo. Li comences per teatro, sed poste construis amplexan filmaron cun iom melancolia, pessimisma, poesia caractero. Li ofte occupigis pri psicae conflictoi, religiae conceptoi, cae pri la homae solezzo cae mensae contraudiroi. Li vergis pli ol quindec filmoin, ec de la debuto en 1945, per la filmo Criso. Lia lasta filmo, Saraband, aperis en la iaro 2003. Apartan mencion meritas lia belega kina versio por la opero La magia fluto de Mozart aperinta en 1974. Li a amason da premioi, inter alie en la usona Oscar, en la festivaloi de Cannes, Berlino, cae Venezio. Li anca publicigis plura in libroin. Malgrau sia en memigema, retirigema temperamento, Bergman exigis quin foie, cae havis nauge filoin, celcaen en extergeetzei rilatoi, sed lia pleconata cunulino estis la norvega actorino cae filmistino Liv Ullmann, quiu tamen nascidis en Tokio, brila protagonisto de plurai liai filmoi. Neforgesebla estas sia rolo en la filmo Scenoi de Geedzetso, farita en 1973, comence conceptita por televizerio cae poste transformita en kinan filmon. Ingmar Bergman estis grava figuro en la mondo de arto en la dudeca iarcento.